Dragi i poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju, serijalu emisija Upoznaj svoju vjeru Dini Islam. U ovom serijalu emisija govorimo o propisima naše lijepe vjere Dini Islama, govorimo o čistoći jer je čistoća pola imana, polovica imana kako je došlo u hadisu Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, govorimo o namazu jer je namaz stub Islama kojeg ako nema, nema ni islama. Govorimo o postu jer je post posebno drag ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala i on za njega posebno nagrađuje. Govorimo i o ostalim bitnim propisima naše vjere, o zekatu, o hadžu, o trgovini, o braku i drugim propisima. Što se tiče namaza, govorili smo skoro o svim vrstama namaza koje postoje. Ostalo nam je da govorimo o dženazi namazu. Međutim, prije same dženaze i namaza i onoga što se dešava bolesniku, kako treba postupiti u svojoj bolesti od koje će čak i umrijeti, kako trebaju postupiti oni koji se nalaze u njegovoj blizini od njegovih ukućajna u njegovoj bolesti, kako da se nose s njom kako da postupe i kako da postupe kada umre, kada preseli. Prije tog momenta zasigurno dobro je da se progovori i potrebno je da se progovori o namazu bolesnika. O namazu bolesnika, nažalost, kod nas. Vrlo mali broj je ljudi koji klanjaju, a zdravi su. Nažalost, kod nas situacija po pitanju namaza je alarmantna. Mnogi govore da su muslimani, a na drugoj strani hadisi Allahovog poslanika alaihi sallam također ajeti riječi Allaha jalla vala u Kur'ani kerimu govore da se bez namaza ne može biti musliman. Allah subhanahu wa ta'ala spominje da će stanovnici džehennema, stanovnici vatre, biti upitani ma selekekum fi sekar. Šta vas je dovelo u sekar? Šta vas je dovelo u džehennem? Sekar je jedno od imena džehennema. Šta vas je dovelo u džehennem? Pa će spomenuti određene osobine. Prvu osobinu koju će spomenuti, koja je dakle bila pri njima, zbog koje su došli u džehennem, reći će lem neku minel musallin. Nismo bili od klanjača. Nismo klanjali. Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže između čovjeka i njegovog nevjerstva je namaz, ostavljanje namaza. Kada ostavi namaz, priđe mu nevjerstvo. Nažalost, rekoh, ima mnogo, daleko, daleko više, velika većina zdravih koji ne klanjaju. Pa što očekivati onda kada se i razbole? Zar će tada klanjati? A kažemo da je bolesnik preči da klanja. Svakako, dakle, i onaj koji je zdrav treba da klanja, mora da klanja. Ako hoće da bude musliman, mora da klanja. Ako hoće da umre kao Allahu dželavala pokoran rob, mora da klanja bez namaza nema islama. Kaže Omer radijallahu talan na svojoj samrti, kada je umirao, kada je bio ubijen, zboden, na sabah namazu, pa je rekao doista nema islama bez namaza. Onoliko koliko čovjek pri sebi ima namaza, toliko pri sebi ima i islama. Kaže Omer radijallahu ta'ala. Nema nikakvog udjela u islamu onaj koji nema namaza. Svakako, dakle, zdravi mora da klanja, ali isto tako i bolesni, jer komu može zagarantovati? Ko to zna? Kada je kome određeno da umre? Komu može garantovati da će živjeti još? Pa će imati priliku da naklanja, pa će imati priliku da kasnije klanja kada ozdravi i slično. Možda neće ozdraviti. Zato treba da se poduči namazu u takvim situacijama kako da obavlja namaz čak dakle u svojoj bolesti. Prije svega, kao što smo govorili i prije namaza zdravih osoba, govorili smo o abdestu, o čišćenju, pa onda o namazu. Isto tako trebalo bi progovoriti također o čišćenju, abdestu ili nečemu drugom što može zamijeniti abdest bolesnika. Ukoliko bolesnik ne može, zbog svoga zdravlja ili zbog nemogućnosti da uzme abdest, kako se može očistiti? Jer Allah Jalla wa'ala, došlo je u hadisu, ne prima ničiji namaz bez prethodno uzetog abdesta. Dakle, u normalnim okolnostima, u mogućnostima, onaj koji se ne abdesti, namaz mu je neispravan. Ako bi klanjao namaz, namaz mu ne bi bio ispravan. Kao što je došlo je prije svega u Kur'an i Kerimu Allah dželle Vala naređuje kada kaže u suri al maide Ja juha alladina amenu iza kuntum ila salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi vamsahu bi ruusikum wa arjulakum ila al kabayn O kada hoćete da namaz obavite onda vi svoja lica operite i svoje ruke do laktova do iza laktova potarite svoje glave i operite svoje noge I Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam kako je prethodilo rekao je la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Allah neće primiti namaz nijednog od vas kada izgubi abdest sve dok se ne abdesti. Mora da se abdesti da bi mu namaz bio da bi mu namaz bio primljen. Dakle Poznato nam je kako se uzima abdest, je li tako? Vjerujem da nam je svima poznato kako se uzima abdest, da treba donijeti nijet da će se uzeti abdest i taj nijet, njegovo mjesto jeste u srcu. Mnogi su nam opteretili vjeru, a vidjet ćemo dakle na primjeru abdesta i namaza bolesnika kako je naša vjera lahka. Pa nam mnogi opterećavaju govoreći trebaš naučiti ovo, trebaš naučiti ovo, trebaš ovdje izgovoriti ovo, trebaš izgovoriti ovdje ono i zbog toga mnogi ostavljaju te segmente vjere čovjek ne zna zanijetiti, ne abdesti se, ne klanja ovo ili ono. Ne treba ljudima opterećivati. Nijet, mjesto nijeta jeste u srcu namjera. Jel se to namjera namjerava riječima ili se namjera donosi u sebi? Kada nešto čovjek naumi, i kod nas se to kaže, čovjek naumi, odluči da uradi, pa dakle treba zanijetiti da će se uzeti abdest. Da bi se dakle mogao obaviti namaz ili činiti drugi ibadet. Izgovoriti bismillah, spomenuti Allahu dželle vala lijepo ime. Zatim oprati šake do zglavaka tri puta. Zatim uzeti vodu desnom rukom, zagrabiti vode i iz te šake ubaciti vodu u usta i nos od jedan put. U usta i nos od jedan put promućkati vodu kroz usta, izbaciti je napolje, a lijevom rukom izbaciti vodu iz nosa i šmrknuti nos. I tako ponoviti tri puta. Dakle, odjedan put ubaciti vodu u usta i nos i tako ponoviti tri puta. Zatim, oprati cijelo lice tri puta. Od mjesta odakle izniče kosa do ispod brade i od uha do uha zatim oprati desnu ruku do iza lakta, nakon toga lijevu ruku do iza lakta, tri puta vodeći računa da se pere od vrha prsta do iza lakta, ne od zglavka do iza lakta kako je kod naroda uobičajeno. Ne, ovo je obavezno pranje ruku tokom abdesta, dakle od vrha prsta do iza lakta ono prvo pranje šaka tri puta ne može da zamijeni ovaj detalj. Dakle, mora se drugi puta kada se peru ruke u cijelosti do iza lakta, moraju se ponovo prati od vrhova, od vrhova prstiju. Dakle, na takav način oprati desnu ruku, pa lijevu ruku, zatim potrati glavu, učiniti mesh po glavi, na bilo koji način bitno je da se potare od vrhova dakle, Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, se prenosi da bi počinjao, dakle, od mjesta odakle izniče kosa do potiljka i nazad bi vratio. Zatim treba isprati unutrašnjost i spoljašnjost uha. Treba to isprati na bilo koji način, vlažnim prstima, potrati na bilo koji način, nema vjerodostojnog hadisa od Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, kako se to jeli treba činiti. Treba isprati unutrašnjost uha i spoljašnjost potrati vlažnim prstima, ali kako na koji način e, staviti prste u koji položaj, dakle to nije vjerodostojno prenešeno i ne treba oko toga plaho detaljisati. Bitno je da se jeli potare unutrašnjost i spoljašnjost uha vlažnim prstima. Zatim oprati desnu nogu, zatim lijevu nogu do iza članaka jeli uz trljanje između nožnih, nožnih prstiju. Dakle, na ovakav način zdravi uzima abdest, osoba koja je zdrava, prije nego li spomenem način uzimanja abdesta ili pripremanja za namaz, šta treba da učini bolesna osoba da bi se mogla pripremiti za namaz i klanjati namaz, želim da ukažem na ovaj detalj naše vjere, a to je lahkoća. Lahkoća naše vjere, lahkoća islamskog prava, fiqha, islamskog vjerozakona, šerijata naša lijepa vjera dini islam došla je sa brojnim olakšicama. I ne znači ukoliko koristiš tu olakšicu da si manje vrijedni. da ti je taj ibadet u kojem koristiš olakšicu nepotpun, manje vredniji od ibadeta onoga koji ne koristi tu olakšicu, ne naša lijepa vjera dini islam došla je sa olakšicama u određenim situacijama, u određenim trenucima da ih koristiš i tvoj ibadet i dalje biva potpun. I ovo je i šaret i poruka svima onima koji olakšavaju vjeru još više. Ne oni ne olakšavaju, oni oduzimaju od vjere. Vjera je lahka i previše lahka. Allah subhanahu wa ta'ala u brojnim kuranskim ajetima govori o tome da Allah subhanahu wa ta'ala nam želi lahkoću. Allah subhanahu wa ta'ala nikoga ne obavezuje preko njegovih mogućnosti. Onoliko koliko možeš, znaj da ti je toliko propisano. Preko toga tebi koji nisi u mogućnosti nije propisano. Allah dželle vala kaže: "Oma ja'ala alejkum fid-din min harac. Allah subhanahu wa ta'ala vam uvjeri nije propisao nikakvu tegobu, tegoba, ako je za tebe tegoba, onda pitaj jesi li ti dužan da činiš taj ibadet ili ne. Ako osjećaš tegobu, ako time dovodiš u pitanje svoje zdravlje, ako time dovodiš u pitanje svoj život, pitaj. Kaže Jalla Vala, yuridu Allahu bikum ul yusr, wa la yuridu bikum ul usr. Allah subhanahu wa ta'ala želi vam lahkoću, a ne želi da imate tegoba, ne želi da se patite. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže in dine yusrun doista je ova vjera lahka. Dakle, nemojte pozivati na olakšavanje dodatno tako što ćete umanjiti, pa neki i ne klanjaju namaze, neki klanjaju samo dva namaza ili tri namaza i slično. Podučite ljude vjeri onako kako treba, spomenute im spomenite im sve olakšice koje Allah dželle spomenuo u određenim situacijama, trenucima mogu se koristiti pa će vidjeti ljepotu naše vjere. I vidjećemo dakle ljepotu naše vjere <clears throat> i kod ovog propisa, kod abdesta i namaza bolesnika, načina čišćenja, pripremanja za namaz i obavljanja namaz, namaza od strane bolesnika, koliko islam potencira na namaz, a istovremeno na drugoj strani olakšava, olakšava bolesniku da obavi namaz onako u kakvoj je on situaciji, ishodno njegovoj, njegovoj mogućnosti. Pa dakle, bolesnik svakako kao i zdravi prije uzimanja abdesta mora da nanijeti uzimanje abdesta. Mora da nanijeti čišćenje, ostranjivanje od sebe, dakle, te nečistoće, ono što spriječava zbog čega ne može da obavi obavi namaz. Pa prije svega ukoliko na njemu postoji vidljiva nečistoća, dakle od male velike nužde ili slično obavi ili dakle na neki način ostalo je toga pri njemu, treba dakle da se očisti od toga. Može da se očisti vodom može da se očisti vlažnim maramicama ili nekim drugim čistećim sredstvom. Ukoliko nije u mogućnosti da koristi vodu, može se očistiti vlažnim maramicama i to je sasvim dovoljno. Ako čovjek ima izbora da li da se očisti vodom ili da se očisti maramicama ili nečim drugom, drugim, bolje je da se čisti vodom. Ako može i vodom i maramicama, nema smetnje. I također nema smetnje da se čovjek očisti samo maramicama. Oni koji tvrde, kažu i pozivaju da čišćenje maramicama nije dovoljno, da je to samo privremeno dovoljno, da nije u cijelosti dovoljno, da čim dođe u mogućnosti da se očisti vodom, treba očistiti, dakle, to je neispravno. To je mišljenje neispravno. Da se čovjek očisti maramicama, sasvim je dovoljno, vlažnim maramicama. Ukoliko bolesnik ne može sam da se očisti, ne može da ustane sa kreveta, ne može da se pregiba, ne može da se savija, ne može da se podigne sa svoga kreveta i slično, onda drugi mu treba pomoći u otklanjanju tih nečistoća koje su pri njemu i kada bude ga drugi čistio, ne smije da svojom rukom dotiče niti gleda u njegovo stidno mjesto. Dakle, rukom ne, ne smije golom rukom direktno da dotiče njegovo stidno mjesto prilikom čišćenja. Mara, e, ili maramica, ili peškir, ili rukavica, ili dakle nešto, nešto slično. Ako bolesnik ne može sam od sebe da otkloni nečistoću, nema nikoga pri sebi da mu on otkloni tu nečistoću, klanja u takvom stanju. Da, klanja će u takvom stanju. Čak da na njemu, na njemu, na njegovom tijelu, na njegovoj odjeći ima nečistoće, ne smije propustiti da prođe namasko vrijeme, a da on ne klanja, makar u takvom stanju. Allah najbolje zna njegove mogućnosti. I Allah dželavala nam je rekao, fettaku Allahe bojte se Allaha koliko možete. Taj čovjek sigurno ne bi klanjao u takvom stanju da može od sebe otkloniti nečistoću. Ili da nekoga ima pri sebi, zna koliko je namaz važan u islamu, ne bi se stidio da kaže očisti me živ bio, ja hoću da klanjam, na sebi imam nečistoće. Međutim, niti on može sebi očistiti, otkloniti od sebe tu nečistoću, niti ima nekoga pri sebi, dakle klanjat će u takvom, u takvom stanju. Ono što je bitno napomenuti, jer postoji mišljenje, ne može se u ovu svrhu otklanjanja klanjanja vidljive nečistoće, dakle od malo, male ili velike nužde, dakle izmeta ili mokraće, ne može se zato uzeti tajemum. Tajemum njime se ne može postići otklanjanje vidljive nečistoće. Nevidljiva ta abstraktna, dakle nečistoća da, međutim vidljiva nečistoća od mokraće, od izmeta i slično, Dakle, ne može se na takav način tejemumom otkloniti ta nečistoća. Ne, dakle, to nije ispravno mišljenje. Tejemum se uzima ukoliko ne možemo uzeti abdest, ali tejemum se ne uzima ukoliko ne možemo otkloniti od sebe nečistoću. Dakle, možemo otkloniti, moramo otkloniti. Ne možemo, nema nam ko pomoći, klanjamo u takvom, u takvom stanju. Dakle, nakon toga otklonili smo od sebe nečistoću ili nismo, ne možemo, nemamo nikoga u sebe, trebamo uzeti abdest. Ne možemo uzeti abdest, nemamo vode ili smo bolesni, na svome tijelu imamo rane, upotrebom vode naudit ćemo tom našem organu prilikom pranja, produbit ćemo možda izlječenje, otežat ćemo izlječenje, izlječenje, E, bolest ćemo produbiti i slično, propisuje nam se da uzimamo temom. Dakle, ukoliko ćemo dovesti u pitanje svoj život pogotovo, tada nam je obaveza uzeti temu, Ukoliko ćemo dovesti u pitanje svoj život uzimajući vodu, ako operemo taj dio tijela, ne znam, ruku, nogu, pokvasimo po glavi uzimajući mes, lice i slično, time ćemo, ne znam, ugroziti svoj život ili ćemo otežati svoju bolest. Onda, dakle, obaveza nam je da uzmemo, da uzmemo tejemom. Tejemom se ne uzima samo zbog nedostatka vode, ne, već se uzima i zbog bolesti. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا Dakle, ukoliko budete bolesni, ukoliko budete na putovanju ili budete se sastajali sa svojim ženama, imali odnos, pa ne nađete vode, ne nađete vode na putovanju, niti nađete vode, ne nađete vode nakon jeli, odnosa sa ženama, ne možete se okupati, ne možete uzeti abdes na putovanju, putujete, nemate sa sobom vode, uzmite tajemum. Ili ako ste bolesni, ne možete zbog bolesti, abdestiti se, uzmite tejemum. Dakle, ovdje je spomenuto, spomenuta bolest i spomenut drugi razlog, nedostatak vode. Tako dakle da se i zbog bolesti i zbog nedostatka vode uzima tejemum. Dakle, ukoliko će naša bolest se produbiti, otežati izlječenje, pogoršati naše stanje, pogotovo ako će biti dovedeno u pitanje naš život, obaveza nam je uzeti tejemum i taj tejemum mijenja, mijenja naš abdest. Ukoliko nismo u mogućnosti uzeti abdest, nismo u mogućnosti uzeti ni tejemu mi sami, onda ako ima neko drugi da nam pomogne prilikom uzimanja abdesta ili dakle prilikom uzimanja tejemuma. Ako možemo uzeti abdest, smijemo uzeti abdest, može nam druga osoba bez ikakve smetnje oprati sve naše dijelove tijela koje moramo oprati prilikom uzimanja abdesta. Ne možemo uzeti abdest, ne smijemo uzeti moramo uzeti tejemum, onda ne možemo ni mi svojim rukama. Kako se uzima tejemum? O tome je bilo govora da spustimo svoje ruke na zemlju ili dakle na zemljanu prašinu. Dakle, ono što je napravljeno od zemlje može također, a najbolje bi bilo dakle što ima na sebi zemljane prašine. Da spustimo svoje dlanove jedan put, zatim podignemo, otresemo, potaremo svoje lice, ono što se smatra licem i potarajmo lijevom šakom desnu, desnom šakom lijevu. Dakle, do zglavaka, ne do lakta. Ne. Dakle, nakon što potarajmo lice, potarajmo šake do zglavaka. Lijevom desnu, desnom lijevu. To je temum. Tako nam je propisano. Da li to neko može shvatiti mudrost toga ili ne, u to ne ulazimo. Tako nam je Allah subhanahu wa ta'ala propisao ako nemamo vode ili smo bolesni, nismo u mogućnosti da uzmemo abdest na ovakav način temu. Dobro, nismo u mogućnosti ni da ustanemo sa kreveta da dotaknemo taj zemljani predmet ili da dotaknemo jeli, zemlju i slično, onda može nam doći neko tu koje uz nas da naše ruke stavi na tu zemljanu površinu ili prašinu i da našim rukama potare lice, zatim jednu pa drugu šaku. Ne možemo čak ni to, osjećamo bol prilikom podizanja ruku, ta osoba može ona svojim šakama da dotakne prašinu, da dotakne zemlju, da nam svojim rukama potare lice, zatim jednu šaku i drugu šaku. Pogledajmo dakle, to su sve olakšice. Allah subhanahu wa ta'ala sve nam je ovo dao samo da obavimo namaz da ne propuštamo, da ne propuštamo namaz. Nakon toga, dakle, dolazi do klanjanja, do obavljanja namaza. Jer, kao što rekao, bolesnik, iako svi moramo klanjati, ali bolesnik također, on je po najpreči. Allah zna koliko mu je ostalo od života, hoće li uspjeti više klanjati ili ne. Zato, dakle, ne smije da odgađa namaz zbog svoje bolesti sve dok je pri sebi. Sve dok je pri svijesti, ne odgađa dakle namaz za neko drugo vrijeme. Kada bude zdravi i slično ne, već je klanjati u takvom stanju u kakvom se nalazi. Kako bolesnik klanja? Bolesnik, ukoliko može da klanja stojeći, ako bi klanjao stojeći, to ne bi produbilo njegovu bolest. To ne bi povećalo njegovu bolest. Ne bi uh, odužilo njegovo izliječenje, treba da klanja stojeći. Prije svega, treba da klanja stojeći. Allah Jalla Vala kaže وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ i pred Allahom ponizno stojite. U hadisu Imrana ibn Husayna radijallahu ta'ala na Allahu poslanika alaihi salatu sam kaže salli qa'ima, klanjaj stojeći. Pa dakle, ukoliko bolesnik može da stoji, to mu ne pričinjava tegobu, to mu ne otežava izličenje, ne produbljuje njegovu bolest, treba da klanja stojeći. Nema opravdanja da klanja sjedeći ili ležeći. Ukoliko osjeća malu tegobu, pa je potrebno da se osloni na nešto, na štab ili nazad, na zid ili sa svoje desne strane, lijeve strane na zid i slično, nema smetnje, neka se osloni i to mu je obaveza opet da klanja na takav način stojeći. Obaveza mu je i nije dozvoljeno da sjedne. Ukoliko osjeti malu tegobu, a tu tegobu može otkloniti od sebe da se nasloni na nešto, na zid ili na štap ispred sebe ili na nešto drugo, klanja, klanja stojeći. Ukoliko nije u mogućnosti da se pregiba, ovdje mnogi od nas griješe, ne samo u bolnici, kod kuće čovjek osjeti malo bolest, negdje se povrijedio, pa ne može da čini ruku, ne može da se pregiba, ima problem u kičmi, niti može da čini seždu, on odmah klanja sjedeći, a može da stoji. Dok stoji, ne osjeća nikakav bol. Osjeća bol kod pregibanja. On sjedi i klanja sjedeći. Subhanallah. Ono što možeš da obaviš od namaza kako treba, to moraš da obaviš. Obaviš kako treba. Ukoliko bi klanjao sjedeći, a možeš da stojiš, dakle, dok se zanijeti dok se uči početna dova, dok se uči fatiha, uči se sura, možeš da tom, u tom trenutku da stojiš, obaveza ti je da stojiš. Namaz ti ne bi bio ispravan. Zatim, onaj bolesnik kome stojanje na namazu pričinjava tegobu, povećava bolest, dakle osjeća veliku tegobu, tada će klanjati sjedeći. Ne može se ta tegoba otkloniti naslanjanjem, oslanjanjem na nešto, tada će klanjati sjedeći. Zbog Allahu i Jalla vala riječi la yukellifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ne obavezuje nikoga preko njegovih mogućnosti i također zbog ovog hadisa Imrana ibn Husajna klanjaj stojeći pa ako ne možeš onda onda sjedeći. Kada klanja sjedeći sjestće će dakle u namazu onako kako sjedi na tešehudu ili će sjediti po turski ili će sjediti po turski ili onako kako sjedi inače je li u namazu dole na tešehudu. Svoje ruke će staviti, svoje šake će staviti na svoja koljena. Kada budući da klanja sjedeći, kada dođe trenutak da ide na ruku, dakle ići će pognuće se i svoje ruke obavezno i dalje će zadržavati na svojim koljenima. Kada bude trebao da ide na seđdu, ako može da spusti svoje čelo na seždu, mora da spusti. Ako ne može, onda će se nagnuti malo više od rukua. Dakle, u ruku, na ruku se pognuo manje, dok na seždi se savije više. Ne može da se spusti skroz svojim čelom na seždu, samo će se pognuti više toliko da se razlikuje sežda od rukua. Šta želim da napomenem? kada dođe trenutak onaj koji klanja sjedeći da učini seždu, makar dakle i ne mogao spustiti svoje čelo na seždu, treba da spusti ruke na seždu. Tamo gdje bi inače trebao da spušta svoje ruke kada klanja normalno i pored ruku između svojih šaka gdje bi spustio čelo, tu ruke treba da spusti. Mnogi od nas griješe i dalje drže ruke na svojim koljenima. Ne, ne kod trenutka obavljanja sežde ruke treba staviti na tle, na seždu, jer je došlo u hadisu da je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem, naređeno mi je da činim seždu sa sedam dijelova tijela, sa čelom i pokazao je na nos, to je jedan dio sa dvije šake, sa dva koljena i sa nožnim prstima. Pa dakle, ako ne možemo spustiti čelo, onda moramo spustiti ruke, moramo spustiti koljena, moramo spustiti nožne, nožne prste. Ako ne može bolesnik da klanja ni sjedeći, onda će klanjati ležeći. Tako što će leći na desni bok i svojim licem će biti okrenut prema kibli. Ako ne bude u mogućnosti ni na takav način da bude okrenut na desni bok, onda neka se okrene na leđa. Neka leži onako kako mu je lahko. Na leđima, jeli, glavom na potiljku. U takvoj situaciji lijepo je preporučeno da svoje noge okrene prema kibli. Dakle, da leži prema kibli, svojim nogama okrenut prema kibli. Ako mu ima neko da podbaci malo jastuk, visočiji pa da bude i svojim licem ovako okrenut prema kibli, to se preporučuje ako ima neko da mu okrene krevet prema kibli ili njega prema kibli i ostalo, to se preporučuje. Ako ne, dakle to je obaveza. Ako ne, onda dakle klanja u onakvoj situaciji kako mu je krevet, kako mu je krevet okrenut. Ležeći, dakle ne može da ustani, da sjede, ne može da stoji, ne može da klanja niti stojeći, niti sjedeći, već ležeći. Dobro, šta ćemo? Kažu, učiće i kako kaže šejh Ibn Sajmin, rahimehullahu teala, pokretom očiju će ukazivati na svoj kijam, na svoje stojanje, na svoju ruku, na svoju seđdu. Pa kada bude učio ono što se uči na kijamu, oči će širom otvoriti. Kada bude trebao da ode na ruku i da uči onaj zikr na ruku, oči će malo zatvoriti, dok kada ode na seđdu, zamišlja sebe kako ide na seždu, oči će potpuno zatvoriti. Ne može pomjerati čak ni oči. Kažu islamski učenjaci, uči, zamišlja sebe na kijamu, kako stoji. Zatim zamišlja sebe kako odlazi na ruku i uči. Zatim zamišlja sebe kako se vraća i uči što je potrebno da uči. Zamišlja sebe kako odlazi na seždu i uči ono što je na seždi. Subhanallah, čak kažu islamski učenjaci, Dalje, ide se dalje. Ne može ni da pomjera svoj jezik da uči, ali je pri sebi, pri svijesti je. Onda će zamišljati sebe kako stoji na kijamu i zamišljaće svoje učenje na kijamu. Allahu ekber. Zamišljaće sebe kako odlazi na ruku i zamišljaće, dakle, u sebi, u sebi, unutar sebe će učiti ono što treba učiti na ruku. Nema ostaviti namaz sve dok je čovjek pri sebi. Sve dok je čovjek pri svijesti. Dakle, sve nam ovo govori o veličini namaza. I čak, dakle, postoji pitanje ukoliko čovjek padne u nesvijest, da li treba naklanjati propuštene namaze u takvom stanju. Pa pojedini islamski učinjaci obavezuju i kažu da treba jer je njegovo stanje slično stanju spavača. A došlo je u hadisu, onaj koji zaboravi ili prespava namaz neka ga naklanja. Što je malo teško prihvatiti da je stanje bolesnika slično stanju spavača. Čovjek spava da se odmori, međutim bolesnik je u svojoj bolesti. Koma, besvjesno stanje, maltene, veći intenzitet bolesti, jača bolest. Zbog toga je pao u komu, besvjesno stanje. Ima učenjaka koji također na drugoj strani ne obavezuju da se ne naklanja, ne obavezuju dakle naklanjavanje bilo kojeg namaza. Kažu sve ono što čovjek propusti od namaza u besvjesnom stanju van sebe kada je neće naklanjati dok pojedini ograničavaju pa kažu ukoliko je broj namaza propuštenih manji od tri dana, onda se naklanjava. Ako je preko tri dana, onda se dakle ne naklanjava. Ovo je ukratko, ukratko bilo nekoliko savjeta, smjernica, uputa kako da čovjek koji je u svom teškom stanju u bolesti i dalje ostane musliman, sačuva svoj namaz, pa ako je ta bolest, bolest u kojoj će umrijeti, neka umre kao musliman i ode svome gospodaru kao njemu pokoran rob. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas poduči našoj vjeri, da nas našoj vjeri vrati, a naročito namazu na najljepši mogući način. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da učini nas od onih koji slušaju i slijede ono što je najbolje. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da oprosti meni vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallahum ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.